عليه وسلم رسولا روى الإمام مسلم في صحيحه عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذاق طعم الإيمان ameipata يا ايماني imani ameipata tabu يا ايماني من ناني من قال yule ambaye kwamba aliyesema raditu billahi rabba nimemridhia nimeridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeye Allah ndiyo rabbu kwamba yeye Allah ndio muumbaji kwamba yeye Allah ndio mpangaji kwamba yeye Allah ndio mtoaji wa riziki na ndio mfanyaji wa mambo yote yeye Allah subhanahu wa ta'ala raditu billahi rabba وبالإسلام دينا na nimeridhia kuuridhia Uislamu kuwa ndiyo dini yani ndiyo taratibu ya maisha ya kuishi na ndiyo njia ya kupitia kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasula na nimeridhia kwamba Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyekuwa ametumwa kwa maana yeye ndiye aliyekuwa ametumwa kwa ajili ya kuileta sheria hii ya dini hii na kwa ajili ya kufuatwa yeye sio mwingine sasa atakayesema maneno haya كما لبسلم تفدراج نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان أتكو أمن ينجى فبانا ميباتا إلى الأبدا يكوى ميني إن مانا ndugu zanguni katika imani hakusudii mtukufu wa daraja nabii muhammadi salllahu alaihi wasalama mujarradu yani kiasi kule kusema tu ikawa basi hakusudii hivyo hakusudii hivyo bali anakusudia kusema pamoja na matendo na ndio maana kwa ajili hii ufupi wa maana ya radhitu billahi rabba nimeridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ni rabbu maana yake nini maana yake kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye Allah ndiyo mwenye haki peke yake mwenye haki peke yake ya kuabudiwa wako wengi wanaoabudiwa lakini hawana haki ya kuabudiwa haki ya kuabudiwa iko kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake tu kwa ajili hii ndiyo maana ukaona watu wa tauhidi watu ambao kwamba wenye kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wao ndio ahlu ridha billahi wao ndio watu wenye kuridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinyume chake kwa yule aliyekuwa hamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ina maana yeye si katika watu wenye kuridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili awe mtu ni katika watu wenye kuridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala lazima amwabudie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake lazima yafanye yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala peke yake si vinginevyo na vile vile lazima akubali kila kinachotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili apate kuwa katika wa min ahli ridha billahi subhanahu wa ta'ala katika watu wenye kuridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala iwe karidhia kikweli katika hilo aridhie mabalaa yani yale makadirio aliyokuwa Allah ameyakadiria kweli kweli kuna baadhi ya makadirio anayoyakadiria Allah kwa viumbe wake ni machungu yanaumiza sana ndani ya nyoyo yanachukiza lakini ifike kiwango kwa yule anayeridhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye itabidi anayakubali na na kuyaridhia anayakubali na anayapokea tena kwa kuyaridhia tena kwa furaha lakini bila wakati anampata yeye akaamua kucheka sasa ah, ah, isipige kiwango hicho ni huzuni lakini ndani ya moyo utakubali kwa nini utakubali kwa sababu kunatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hivi mja maana yake nini maana yake karidhia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ndiyo maana Allah akasema katika kipande cha aya katika suratu taghabun akasema akasema waman yu'min billahi yahdi qalba tafsiri kavu mwenye na mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala Allah yahdi qalba alauongoza ule moyo wake alauongoa moyo wake katika kulikubali lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala chungu linaumiza alilokuwa amelihukumu kwake yeye kwa nini kwa sababu mja huyo anajua warabbuka kwamba Allah anasema warabbuka wa yakhluqu ma yasha wa yaqtar kwamba na mula wako yani muumbaji wako yeye ndiye anayeumba atakavyo yaqdar na yeye ndiye anayechagua kulifanya alitakalo warabuka yakhluqu ma yasha wa yaftar na yeye ambaye ndiye ambaye kwamba anachagua wala hawana wao viumbe khiari ma kana lahu khiyara hapana kwa wao viumbe khiara sasa haya ndiyo ambayo kwamba nimfanya mtu akubali shughuli kwa kuwa hakifanyiki kitu katika ulimwengu huu matendo yote anayofanya Allah subhanahu wa ta'ala yote yanatoka kwa Allah aliyokuwa Allah halitaki haliwezi kuwa analikubali sasa kule kukubali kwa utiifu kumtii Allah kumwabudia yeye peke yake ukawa, ukawa unayaacha aliyokuwa hayataki na unayafanya yale ambayo kwamba aliyokuwa anayataka usiwe wewe ndio ulifariji usiwe wewe ndio muamuzi bali muamuzi ni Allah subhanahu wa ta'ala lipi analitaka na lipi alikuwa halitaki wewe unafuata tu kazi yako waman yu'min billahi yahdi qalba na mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala yahdi qalba wanatafsiri moja katika mafasiri ya Qur'an karibu mfano qala alqama amesema alqama kwamba huyo anakusudiwa Allah aliposema waman yu'min billahi yahdi qalba anamkusudia nani yule mja wake ambaye kwamba ndio kwa yamempata majanga ndio kwa maana nyingine yamempata machungu ambayo kwamba yanachukiwa ndani ya nyoyo lakini yeye akayakubali kwa nini akayakubali kwa sababu yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hasa haya kumwabudia yeye peke yake bila ya kumshirikisha kuyafanya anayoyataka na kuyaacha aliyokuwa hayataki Allah subhanahu wa ta'ala huku ndio kuridhia kwenyewe na hii ndiyo maana ya radhitu billahi rabba yani kuridhia kila mmoja ajiangalie vizuri yeye nafasi yake katika hili la kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi au anatanguliza matamanio ya nafsi yake au anatanguliza mawazo ya wengine au anatanguliza misimamo yao ambayo kwamba waliokuwa nayo ni jambo ambalo kwamba ndio tunataka kuangalia kwa nini tusiridhie kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa yeye ndio rabbu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeumba tena anaumba atakavyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefanya akitakacho nini tusiridie kwake na hali ya kuwa intaudu ni'matallahi la tuhsu la tuhsuha mtakapotaka kuzihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamtoweza kuidhibiti idadi yake hii ni maana fupi ya raditu billahi rabba wabilislami dina kuridhia na kuridhia uislamu kuwa ndio dini kuridhia uislamu kuwa ndio dini maana yake nini maana yake kuikubali kukubali na kupokea mia juu ya mia kuupokea uislamu kuupokea uislamu kwa dini yake Allah anasema ndani ya Qur'an al-Karim na kwa nini tusiukubali Uislamu kuwa ndio dini yetu? Kwa nini? Na hali ya kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha aya kasema al-yawm al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekukamilisha dini yenu wa raditu lakum al-islam al-yawma akmaltu lakum dinakum. Siku hii ya leo ilikuwa siku ya Ijumaa, siku ya Arafa nimekukamilishia dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina na nimekukamilishieni neema zangu na nimeridhia kwa nini kwa uislamu ndiyo dini yenu kwa tusiridhie uislamu na hali ya kuwa Allah akaridhia kwetu sisi kwa dini ndiyo dini ya Uislamu inna dina inda Allah lislam kwa hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu kwani tusiridhie na hali ya yeye aliyekuwa ametumba na yeye aliyekuwa ametupa kila alichokuwa ametupa tukihisabu aliyotupa hatuwezi kuhesabu kudhibiti idadi yake Uislamu si ukubali Uislamu kwa ndio dini raditu billahi rabba wa islam dina na kuuridhia Uislamu dini kuwa ndio dini inna dina inda Allah alislam kwa hakika dini mbele ya Allah ni uislamu dini atakaye hidari dini nyingine iliyokuwa si ya uislamu Allah haridhii kwake bali katika maisha ya akhera atakuwa atakuwa ni mwenye kula hasara waman yabtaghi ghayra alislam dina falan yuqbala minhu وهو في الآخرة من الخاسرين نهاية قرآن القريب atakaye khitari kwa maana atakayechagua dini nyingine ile kwa si Uislamu kwa maana utaratibu wa maisha kwa maana njia za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaliyokuwa sio ya Uislamu basi Allah haridhi kwake bali katika maisha ya akhera atakuwa katika miongoni mwa wale ambao kwamba waliokuwa wamekula hasara kwa nini tusiuridhie Uislamu kwa nini kwa nini tusiridhie uislamu na hali ya kuwa chanzo cha dini hii ya uislamu ni wahi miwili ni wahi miwili wahi wa Qur'anul Karim na wahi wa sunna wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha hatamki muhammadin sallallahu alayhi wasallam alil hawa kutokana na tamanio yake bali anachokitamka ni wahi ambao kwamba alikuwa amefunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala dini hii chanzo chake ni wahi miwili Qur'ani wa sunna Qur'ani na sunna kwani tusiridhie man qala billahi rabba wa bil islam dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا na ya mwisho na atakayesema na atakayesema kwamba nimeridhia kwa muhammadi kwamba yeye ndiyo rasul kwamba yeye ndiyo mjumbe wa Allah aliyekuwa ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana gani kwa maana kwamba Muhammadun kwamba yeye ndio mwenye kufuatwa kwa haki kufuatwa sio kuabudiwa kufuatwa kufuatwa kwa haki na ndiyo maana kwa msingi huu wema yani zuri lolote atakalolifanya yoyote hata kama ni muislamu halikubaliki mpaka likabilikiwe na masharti moja katika masharti mawili hayo moja katika masharti hayo mawili ni kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa nini tusimfuate mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa nini tusiridie kwa nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa nini na hali yeye ndio bwana wa viumbe yeye ndio bwana wa viumbe kasema ana sayyidu waladi adama mimi ndiyo bwana wa watoto wote wa nabii adam alaihi salam kwa nini tusiridie kwake kwa nini kwa nini na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anafika kuapa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima fala wa rabbika na hapa kwa Mola wako Muhammad la yu'minuna hawaamini imani ambayo kama ni kwa sawa sawa hata yuhakimuka mpaka watakapokufanya wewe Muhammadi kuwa ndio hakimu wako kuwa ndio hakimu wako mfanye Muhammadi kuwa ndio hakimu wako katika maisha yako unayoishi wewe na, na watu wako maisha yako unayoishi wewe na wake zako yeye ndio hakimu yako vipi muishi lipi alitakano lipi halitaki vipi alikuwa yeye anaongozia vipi maisha ya mke na mimi ya mke na mume mfanye yeye kuwa ndio hakimu wako mfanye hakimu wako kwa watoto wako ikiwa wako ndio wazaa ikiwa unawalea ikiwa wanafunzi pita njia zake hakimu awe yeye kwa majirani zako kwa yeye hakimu kwa wanafunzi wazi wako kwa yeye hakimu kwa mashehe zako mashehe zako kwa yeye hakimu katika kila lako ndugu yangu wewe kuwa kuwa ni mwenye kumfanya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuwa ndio hakimu wako fala yu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum katika yale waliyokuwa wamezuzana baina yao thumma la yajidu fi anfusihim harajan kwa nakira kisha basipatikane katika nafsi zao uzito wowote katika ile hukumu hukumu wewe Muhammad bali wafuata tu wayusallimu taslima na wanyenyekee kunyenyekea kuliko kwa kumekabilika kwako wewe na katika kufuata kufuata ambapo kwamba kuliko kwa kumekamilika nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا anayekupeni yachukueni na anayekukatazeni basi komeni nayo yani kwa maana ya wacheni kwa mtu mwenye kufuata mwenendo wake kikweli kweli sio kwa jina tu ana salafi ah, salafi watafute wema ni wafate wema waliokuwa wametangulia yani kwa maneno yao katika kila kitu chao wafate umfuate Muhammad katika kuamini umfuate Muhammad katika kufanya ibada umfuate Muhammad katika kila kitu ili upate kwa mtu mwenye kumfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndugu yangu ndugu yangu kuwa katika maisha yako daima dawama daima dawama kuwa nyuma ya mtukufu wa daraja nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wewe pamoja na watu wako na wengineo katika katika waislamu wenzi wako ni nyuma mpaka atakapofikisheni katika nyumba tukufu ya peponi mfuate umfuate kikweli kweli dhaka amali liimani ameipata ladha ya imani man yule ambaye kwamba aliyesema raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallama rasula kwa maana hii fupi ambayo kama iliyokuwa tumeichambua barakallahu fiki الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المؤمنون عباد الله أني وأمني أني وأني وجوى الله subhanahu wa ta'ala adhkuru fadla ridha nitaelezea fadila yani ubora wa kuridhia wa kuridhia kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala na ubora wa kuiridhia dini ya Uislamu na ubora wa kumridhia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mambo kiasi mambo matatu manne jambo la kwanza kabisa ubora unapatikana kwa hii hadithi ambayo kwamba ndiyo iliyotuongozea maudhui hii ya raditu billahi rabba wa bilislam dina wa bi muhammadin rasula hadithi hii ambayo iliyosema kwamba dhaqa ta'ama liimani man qala raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا huu ni ubora huu ni ubora wa kwanza kwa nini kwa sababu atapata ladha ya imani atapata ladha ya imani ubora uko wapi kupata ladha kupata tabu ya imani huo ni ubora wa kwanza huo ni ubora wa kwanza na ubora wa pili na ubora wa pili ubora wa pili ubora wa pili unapatikana kwa namna hii kwamba kuyaridhia mambo matatu haya yani kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhia katika dini ya Uislamu na kumridhia mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni katika miongoni mwa mambo yenye kuwajibisha yani yenye kulazimisha kumfanya mtu aingie peponi mambo haya min mujibati ni katika miongoni mwa mambo yenye kuwajibisha yani yenye kulazimisha kuingia peponi miongoni mwa mambo annaha min, min mujibati aljanna kama ni miongoni mwa mambo yenye kuwajibisha bihadithi abi sa'id bihadithi sa'di bin abi waqasin بحديث بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث iliyopokelewa kutoka kwa sahaba Abi Sa'id al-Khudri radda Allah subhanahu wa ta'ala yeye amesema hivi man man radiya billahi rabba man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasula atakayeridhika ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeye Allah ndo rabbu kwamba yeye Allah ndo mwenye haki ya kukubaliwa kila chake na kutiwa kinachotoka kwake yeye kwa kuwa yeye ndio muumbaji na mfanyaji wa kila kitu atakayeridhia dini ya Uislamu akaifuata kama vile inavyotakiwa na akauridhia akamridhia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akamfuata akawa nyuma yake daima dawama yeye pamoja na watu wake basi man radhia atakayeridhia mambo matatu haya atakayeridhia mambo matatu haya wajabat lahu janna itawajibika kwake wajabat lahu jannatu yani italazimika kwake pepo patalazimika kwake pepo yani kuipata pepo akaaridhia mambo haya ina maana ndugu zangu katika imani mambo matatu haya ni mambo makubwa mambo matatu makubwa yanatakiwa yanatakiwa kufanywa kazi kwa maneno kwa matendo na yafanywe kazi kwa namna ile ambayo kwamba itakiwayo kufanywa kazi na ndio maana waje katika janna patalazimika kwake pepo yani pepo italazimika kwake kuipata na vile vile katika kukutajieni ubora wa mambo matatu haya ubora wa kumridhia Allah kuridhia dini na kumridhia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mambo haya matatu mambo haya matatu min dhikri min dhikri al-adhan ni katika miongoni mwa nyiradi za nyiradi za adhana miongoni mwa nyiradi za adhana بحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وحديث iliyopokelewa kutoka kwa Saad bin Abi Waqas radda Allah zuri yake sikiza kwa makini sikiza kwa makini sikiza kwa makini kwa nini kwa nini siku nyingine hili hili hili likawa likawa sengine na kwanza nisikie leo na lipo lakini katika miongoni mwa jirani za adhana kwamba miongoni mwa jirani za adhana man qala amesema hivi bin Abi Waqqas radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qala hina sami'a al-mu'adhdhin atakayesema pale atakapokuwa anamsikia muadhini anamsikia mwadhini anamsikia nini nakata kidogo kwa muda anasema mwadhini akasema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yeye akasema wa ana ashhadu alla baada kumaliza kabla hajamaliza adhana lakini akasema wa ana ashhadu أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأن, وأن محمد وأن محمد أبوه ورسوله أكسم من أكسم نميمي وأدني كسيمة أشهد أن لا إله إلا الله كشا كسيمة كشا كسيمة وأشهد أن محمد رسول الله wewe ukasema hivi ni radi yake kabla hajamaliza adhana wa ana ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ana ashhadu makida mimi ninashuhudia anna muhammadan abduhu wa rasuluhu radiitu billahi rabba wa bilislam islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula ukasema maneno haya ukasema maneno haya basi mtume wa, wa Allah subhanahu wa ta'ala akasema ghufira la kwamba patasamehewa kwake yeye madhambi yake katika riwaya nyingine imekuja ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi katika riwaya imekuja ghufira la wa fi riwaya ukhra na katika masimulizi mengine imekuja ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi patasamehewa kwake yale aliyekuwa ameyatanguliza katika madhambi yake sasa vile vile katika fadhila za mambo matatu haya yepi radhitu billahi rabba ndio la kwanza wa bilislami dina la pili la tatu رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا fadhila yake kwamba maneno haya ni katika nyiradi katika miongoni mwa nyiradi min adhkari sabah walaysa almasa ni katika miongoni mwa nyiradi za asubuhi siku na nyiradi za asubuhi na jioni sasa hii ni katika miongoni mwa nyiradi za asubuhi kama wengi katika wanavyoni wahadithi wengi wameifanya wameipa daraja hadithi hii kama ni daraja ya hadithi iliyokuwa nzuri kwa yule aliyekuwa anafanya bahthi ya hadithi anaweza kuona baadhi ya wanavyoni wa hadithi kwamba hadithi wameidhufisha lakini wengi katika wanavyoni hadithi wa hasana yani wameipa daraja ya hadithi ambayo kwamba iliyokuwa nzuri kwamba mtu mtukufu daraja sallallahu alaihi wasallam akala amesema kasema vipi kasema kasema mtu kwa daraja sallallahu alaihi wasallam kasema kasema man qala hina yusbihu atakayesema yule ambaye pale atakapopambazukiwa na asubuhi yani na muda unaanza baada ya kuadhiniwa adhana ya pili yani kuingia ule muda wa sala ya alfajiri kauli ile kwa ardhi inda ulama mwisho wa nyiradi kabla jua litakapochomoza wako baadhi wanavyona na kauli nyingine akiwemo bibi mfaimini faymin rahimahullah hasa atakayesema radhitu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasula katika baadhi ya vitabu vya nyiradi imeandikwa wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabia huyo akiyasema maneno haya huyo akiyasema maneno haya kuna kuna faida ya jambo ambalo kwamba atakalipata kuna faida ambayo kwamba atakayoipata faida yenyewe ni faida gani hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama ame ameitaja faida hiyo kwamba atakayeyasema maneno haya atakayeyasema maneno haya ya radhi billahi rabba وبالإسلام دينا كما نمرضي وإسلام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسي متهوي أتك يا سما من نهاية متهوي أتك يا سما من نهاية هنا فضيلة بيقبا أتك يبادة ni fadhila gani hiyo twende mbele ni fadhila gani hiyo ambayo kama atakaipata lakini kuna fadhila atakaipata kwa kumalizia ubora ubora wa maneno haya ubora wa maneno haya raditu billahi rabba moja wa bilislami dina mbili wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ya tatu ni maneno ambayo alikuwa Umar bin al-Khattabi kana Umar bin khattabi radiyallahu anhu alikuwa yukarriru yukarriruha akiakariri karidi maneno haya wakati gani pale anapokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameghadhibika wakati gani mtume pale anaghadhibika pahala pingi kwa mfano anapojiwa mtu anapojiwa akaulizwa suala suala si la upuuzi ah la upuuzi ndio hajui ati huyo swala ambalo kwamba lilikuwa la, la kuyakataa aliyokuja nayo yeye au kuyafanya kuwa ni dhaifu au kuyatia mashaka na mfano wa hayo mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akichukia kwa mchukio ambao kwamba uliokuwa mkubwa tena sana mno anachukia Omar imepokelewa kwamba yeye alikuwa akisema rabbi radina alikuwa anasema radina radina billahi rabba Umar bin al-Khattab anasema tukwa anasema radina billahi rabba radina billahi rabba tumeridhia sisi kwa Allah kwamba yeye ndio rabu wetu yani ndio mula wetu mwabudiwa wetu radina bilislami dina tumeridhia Uislamu kwa ndio dini yetu radina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabia maneno kama hayo mara nasema na hayaachi anayakariri mara nyingi mpaka anapoona nabii Muhammad tayari amekwisha kuridhia amekwisha kuridhia na amekwisha kuondokewa na zile ghadhabu zake ambazo kwamba alizokuwa nazo ndugu zanguni katika imani barakallahu fikum Allah akubarikini Allah Allah akubarikini akubarikini usikubali kutolewa katika kuelezea haya kwa lolote litakalotokezea katika maisha yako usikubali muombe Allah sabati muombe Allah sabati na huwa ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala sana kwa kusema Allahumma aslih li dini alladhi huwa uswatu amri ewe Allah nitengenezee dini yangu ndio hifadhi ya mambo yangu wa aslih li dunyaya lati fiha maashi na mtengenezee dunia yangu dunia yangu ambayo ndio mimi ninaishi wa aslih li akhirati lati fiha maani na unitengenezee akhira yangu akhira yangu ndio marejeo yangu waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair na ufanye uhai kwa mimi kama ndio sababu ya kuzidi kufanya mambo kila jambo la kheri na ingezikewa na kufanya mambo ya kheri waja'ala al-mauta rahatan li min kulli sharri na ukifanya kifo kuwa ni starehe na furaha kwa mimi kutokana kile lililokuwa na shari maneno yanataka maelezo lakini kwa ufupi uombe dua hii daima lawama usikubali ndugu yangu ridhia haya jitahidi na uwe daima dawama uwe nyuma ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndugu yangu we tosheka na haya ridhia haya tosheka na haya usikubali ukageuka wala usikubali kugeuzwa ukapelekwa katika kuridhia lengine yasiyokuwa haya اللهم كن لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا ورفعنا ولا تبانا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة